Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v špeciálnom vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Prejav Štefana Harabina na Moskovskej štátnej univerzite dňa 24.2.2026 Vážený pán predsedajúci, vážení študenti, je pre mňa veľkou cťou mať možnosť prihovoriť sa vám na právnickej fakulte tak významnej a prestížnej svetovej akademickej pôdy, akou Moskovská Lomonosová univerzita nesporne je. Keďže sme na právnickom fóre, poďme in medias res si rozobrať trestnoprávnu kauzu, ktorá nedávno právoplatne skončila na Slovensku, ale jej obsah, materiálny, sa viaže a priamo dotýka práve aj Ruskej federácie a má zjavne tiež medzinárodno-právny rozmer. Hneď na druhý deň po začatí špeciálnej vojenskej operácie Ruskej federácie na Ukrajine som osobitným príspevkom na Facebooku vyjadril súhlas s koraním prezidenta Putina doslovným zdôraznením, že je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov, ktorí od roku 2014 spáchali genocídu vlastných civilistov vyvraždením vyše 14 tisíc žien, detí a starcov na Dombase. Mainstreamové médiá ma okamžite vykreslovali v polohe proruského agenta. Nasledovala dlhodobá šikana, zo strany orgánov činných v trestnom konaní vrátane realizácie domovej prehliadky v prítomnosti desiatich kukláčov so samopalmi, násilného odňatia notebooku a mobilu a potom aj policajného predvedenia na výsluch 16. mája 2022 ako najnebezpečnejšieho zločinca. Ešte v ten deň po prepustení zo zadržania som verejne všetkým médiám dal vyhlásenie, že budem nie na 100, ale na 1000% oslobodený a že celá akcia je len brutálnou policajnou formou v snahe demonstratívne zastrašovať občanov Slovenska s cieľom zamedziť obyvateľstvu hovoriť pravdu o sprítomňovaní sa fašizmu a banderizmu na Ukrajine v intenciách hrubej a vulgárnej rusofóbie. V júni 2023 šikana pokračovala obžalobou zo strany špeciálneho prokurátora, ktorý kvalifikoval moje konanie ako prečiny, schváľovanie trestného činu agresie a hanobenie ukrajinského národa. Najsklonovanejším slovom celej kauzy bolo akože schváľovanie ruskej agresie a porušovanie medzinárodného práva Ruskou federáciou. Pritom špeciálnu vojenskú operáciu naši čelní koalično-opoziční politici mimo Slovenskej národnej strany takmer všetci unisono označovali a žiaľ aj dodnes nazývajú agresiou. Od začiatku špeciálnej vojenskej operácie som tvrdil, že nejde o agresiu, lebo Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 charty o agresii Ruskej federácii nerozhodla. To sa napokon potvrdilo aj rozhodnutím Medzinárodného súdneho dvora OSN v Hágu z februára 2024, ktorý odmietol žalobu Ukrajiny označiť Rusko za agresora. Išlo o moje právne tromfy, ktoré vo finále nebolo možné prebiť a samosudca špecializovaného trestného súdu ma 30. mája 2025 spod obžaloby oslobodil. Oslobodzujúci verdikt špecializovaného trestného súdu vyvolal búrlivý potlesk a obrovskú radosť mojich priaznicov, priateľov, fanúšikov a jednoducho ľudí, ctiacich si právo, ktorí ma na súde sprevádzali a zaplnili pojednávaciu miestnosť do posledného miesta. A druhá vlna úprimnej radosti sa sprítomnila, keď som vyšiel z budovy súdu. Išlo o mohutnú masu ľudí, ktorých počet si ani teraz s odstupom času netrúfam vyčísliť. Prokurátor sa voči oslobodeniu odvolal, Samotné odvolanie pritom neobsahovalo konkrétnu skutkovú a ani právnu argumentáciu a opieralo sa len o prokurátorové domnienky a politicko-mediálne tliachanie. Bez najmenších pochybností prokurátor plnil len politické pokyny momentálnych držiteľov moci. Najvyšší súd 13. januára 2026 oslobodzujúci rozsudok potvrdil zamietnutím odvolania prokurátora. Aj na verejné zasadnutie na Najvyššom súde prišlo veľké množstvo ľudí. V prvom rade treba zdôrazniť, že Najvyšší súd Slovenskej republiky, súd Európskej únie, právoplatným spôsobom konštatoval a bez akýchkoľvek pochybností uzavrel, že Ruská federácia v prípade špeciálnej vojenskej operácie vedenej na Ukrajine nie je agresor a neporušuje medzinárodné právo, ale si len bráni svoje územie. Pre nesporne účelovú kriminalizáciu mojej osoby som v zápäti odpovedal radom trestných oznámení na politikov za krivé obvinenie a na vyšetrovateľa, prokurátora a sudcov, ktorí nariadili domovú prehliadku a zaistenie mobilných zariadení, zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Práve preto, že stále hovorím pravdu aj o medzinárodno-politických udalostiach, geopolitike vrátane udalosti prebiehajúcich na Ukrajine v súvislosti so špeciálnou vojenskou operáciou Ruskej federácie mám univerzálne zablokovaný vstup do mainstreamových médií. I týmto spôsobom dávajú jasne najavo, že sú riadení a tiež aj korumpovaní šorošovskými mimovládkami. Kolektívny západ a jeho informačné nástroje sa snažia urobiť v priestore Európskej únie doslova rusofóbnu hystériu len a len preto, že Putin po zániku Sovietskeho zväzu a odovzdaní Ruska do koloniálneho područia anglosasov postupne začal realizovať suverénnu, vnútornú a zahraničnú politiku a nesporne posúva Rusko jednoznačne do polohy superglobálnej veľmoci, bez ktorej sa aj v našom priestore Strednej Európy nič neudeje. So železnou pravidelnosťou vystupujem takmer na všetkých mediálnych portáloch alternatívy, kde ľuďom odhaľujem pravdu v otázkach, viažúcich sa na medzinárodné právo, samozrejme i na fungovanie domáceho justičného systému a konkrétnych prípadov ochrany občana pred svojvôľou štátnych orgánov. Toľko v krátkosti o kauze, ktorá nedávno rezonovala u nás na Slovensku v politickom i mediálnom priestore. Snáď na záver pre vašu orientáciu zdôrazním ešte jeden moment. Hoci ústavnoprávny a medzinárodnoprávny základ rozhodnutia Najvyššieho súdu jasne hovorí, že Rusko nie je agresor a neporušuje medzinárodné právo, i napriek tomu naši slovenskí ústavní činitelia Pellegrini, teda prezident, Raši, predseda parlamentu, Fico, premiér, Blanár, minister zahraničia a Kaliňák, minister obrany, naďalej bezočivo klamú verejnosť a lživo tvrdia, že Rusko je agresor. Zároveň pritom zhodne papagájujú, že Európska únia je priestor práva, spravodlivosti a slobody prejavov, čo je napokon právne ukotvené vo všetkých základných zmluvných dokumentoch na podklade ktorých Európska únia pôvodne vznikla. Zmluva o EÚ, zmluva o fungovaní Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. To bol prejav Štefana Harabina na Moskovskej Lomonosovej univerzite dňa 24. februára 2026. Za mňa na dnes všetko. Lučia sa Monika a Dušan. Do počutia zajtra.